n'umwanya w'ikiganiro ka redidimba na kana kaji wabo ikiganiro giha akajyo n'akanya abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cacu mutsi rero uno munsi tuhayagira ku biki hari ku rya gatandatu ukwezi kwandamukiza igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu neza na neza ame imyaka mirongo irindwi ikaba irangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'icyo gihe Cipriano Ntajyamira aguye mu ndege yari mureruye na mugenzi we w'u Rwanda ikanombe mu gisagara cya Kigali mu gihugu cyo mu Rwanda none uwo ntajyamira igiki ni igiki nk'iragi yadusigiye ngira byinshi murabyibuka yara igihe ariko ari ari mikwa icyo gihe yarashikirije ikijanye na disipurine mu bisata bitandukanye ko aricyo cyoranga abarundi n'uburundi kugira bashike ku iterambere ariko kandi iyo myaka mirongo ine n'icyenda kugeza uno munsi uno yasigiye abarundi ni abarundi bogumana nibyo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro twari twiteze umutumire eh, uwo bagendanye president nibantunganya silivesire ariko murazi ko ari uwo mungu wa pasika akaba yagiye gusenga mugabo imbere yaho turayaga gato ku bijyanye nta rundi rukiza rw'uburundi atari imirimo ubutungane n'ukubahiriza agati k'akazi na muntu ubu rero akaba ari sipuriye ntajyamira ariko atanga ijambo ku barundi igihe yarahejeje kwimikwa ikiyagoro twagiraniriye na ntibantunganya ni mu hano hama mu nyuma duce twugura inimero kugira duhe akanya namwe barundi muri ko muradutega abiri mwumvirize neza yaragarutse kuri ibi na biriya aragarukana mbere na ni kuri iyo disipurine aho ko muraditse ko kino kiganiro cyakino aba diaspora yagarutse ati ni habe disipurine no kuri abo bari hanze y'igihugu kuko disipurine nicyo kimwe gusa kizotuma bagira uruhara rukomeye mu guteza imbere kino gihugu cyacu President silvestre ntibantunganya mu rumwe mu bagendanye na nyakwigendera perezida cyprien ntajyamira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaguye i kigali ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa ndamukiza igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mbe mwotubwira uno munsi muri make ku batamuzi kugwaruka ntajyamira ninde uno munsi n'igiki umuntu yomwimukira ko cyangwa yomumenyera ko unkundire ubwa mbere ngira icyo uvuze kuri uko kwezi kwa kane muri kano karere k'iwacu ugiye kuraba jewe hari igihe mbura nibaza ibibazo ni mbega uku kwezi kwa kane Eh, niko kwatowe kugira ngo inkozi z'ikibi muri kato karere zishike ku migambi yabyo yazo eheraba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri hari mu kwezi kwa kane nibyo hari mu nshiro yaho niho haba amarorerwa ejo bundi uyu mugwi ushinzwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi wahavuye witwa yuko habaye ihunyabwoko ryagiriwe abahutu urongera kandi uravuga yuko habaye n'undi bwicanyi butagira izina ibi bitwita mu gifaransa crime contre l'humanité zagiwe nyine muri icyo gihe abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi eka mbere n'abatwa ibyo byose bikagirwa n'intwaro ugasimba rero ukaza muri mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane urabona uri kurambaza ibyerekeye perezida Ntaryamira ngaha mugabo kandi ukamenya ivyaheze bikaba mu Rwanda hakaba n'ihonyabwoko ryatwaye abatutsi ryari nk'ibanga ry'ubusaseredoti afashe agira ati gukiza uburundi icyo ni cyo kintu gikuru jewe novuga ko n'ahandi ku bindi ngira ngo ushumbaje n'ibibazo ndakwishura kuko n'umuntu nzi neza cyane twarabanye mu rwanda hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani ngira ngo nibuka neza gushika mirongo umunani na gatatu hanyuma turataha i burundi niyo yarantanze amezi makenyi yatashe mu mu kwezi kwa mbere kwa kabiri hanyuma natwe na perezida melchior dadaye dutaha mu kwezi kw'icenda aho ndavyibuka n'itariki itariki eh, zitanu z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na gatatu aho ntashe rero Cyprien Ntaryamira je twarogiye turabana kandi harya mu Ngagara muri quartier 4 mugabo ndamuzi no mu buzima bundi bitwita mu kintu mu gifaransa vi sosiyale yari umuntu bwa mbere hoho iyo disipurine tuvuga ayiha mu kugenera afitanye imigenderanire n'abantu mu kugene yitaho abantu ukabona yuko yemeye ikintu agerageza akagishikana erega niyo ni disipurine kumenya kuyitunganya kugira ngo icyo wemeye ugishikane muri iyo mice mvuze wasanga abantu benshi bigenza nk'udusuguru two muci ataco batinya ataco basonera bajyanwa n'ubwicanyi gusa sinzi umuntu ko turaganira si kera hari ejo ahita ambwira abantu babonye umuntu agiye kumuraba uwo muntu ndamuvuga izina aba rero baca baraza bati duha umuntu tumugira iboro gutyo nyine gutyo gukene gusa wa muntu ati kabuki jene wa muntu kugira ubwo iboro inyuma bati basi duha ikazi y'ibiyeri hmm. abaha ikazi y'ibiyeri baca baragenda baramureka urumva gushikaho umuntu umutwe wiwe ubuzima bw'umuntu ryari rikomeye yari afise mu migambwe imigambwe ikaduka ikishyira mu kibanza cya bene igihugu ng'uri tumushaka uko mukuru w'igihugu canke yamuba ngo tuzomuruhisha gushika ateyomoke iyo ni disipurine umugambwe uragenda ugakora neza hama yuko haba amatora abenegihugu bo nyene bakamuha ubwo butegetsi yifuza mugabo ntawugira mu kuza kumanyagura mu kuza konona bimwe abanyagihugu bubatse bimwe batunze disipurine mu gisirikare iyo umusirikare agiye muri urwo rwego n'abagiye kurondera agateka kiwe akora yubaha akubahiriza inzego eh, ni ukuvuga rero buriya sinzi muri kaminuza ko babirondera ko eh, abantu bugiye bakarondera cyane bakabaza abari bamuzi sipiriyani bariho benshi bakabaza mu muryango wiwe kugira ngo bategere neza uburemere yaha iryo jambo rya disipurine aho yarishikiriza kandi urabona yuko n'ubu riguma ari ijambo riza riragaruka igihe cyose abantu nuko babona yuko ibyo yavuga byari bifite ifatiro rikomeye cyane none tugereranije ku byo uh, perezida ntaryamira yahagarariye cyane cyane kuri iyo disipurine muri ibyo bisata uno munsi murashima hari icyo bacari yiyongereye umuntu yavuga ko ibihe bidasa n'ibyaho hambere sipirine eh, ntaryamira igihe yavuga ayo majambo yari ahejeje gushikira intebe y'ubutegetsi ashyizwe imbere n'umugambwe sawa nyafurodevu urumva rero yuko yari mu nzira uwo mugambwe wari waciye yo kubaka demokarasi mu burundi demokarasi rero kenshi turakunda kubyihenda ko ngo ni ikintu uza ukubaka ukaba uheze demokarasi wamiza ko uzorabe n'ibiri ko biragorana ahacanye hariya no mu bihugu bya buraya no mu bihugu bya amerika nk'ibihugu bya leta zunze za amerika wagira uti demokarasi irateye imbere ni ukwamiza ko rero icya mbere rero navuga nti iragigiwe kuri iryo jambo rya disipurine kuko mu bya demokarasi urabona ko hari ibintu n'ubu twobandanya twigishwa twobandanya twigishanya twobandanya dutora n'uburyo twobishyira imbere tukabyo nk'uko nabivuze tukabyubahiriza nta disipurine itajana n'ukubaha n'ukubahiriza agateka ka muntu utanguriye ku buzima bwa muntu muri kino gihugu wumvise ubu ego ntawuza kuvuga ngo hari abantu bicwa kurya twabivuze irindwi na kabiri ko twabibonye icenda na gatatu mbere n'inyuma ibigenewe igihugu bakabyitirira bakabifata bakabitwara cyangwa akicara ngaho mu kibanza yahawe n'igihugu akakicara akagikoresha kugira mbaye nka wa wundi yirundarundira ivyiwe ntawe vy'igihugu iyo si discipline umuntu afata ibya leta agashaka kubigira ibyiwe iyo si discipline nakubwiye yuko n'ukuri uwo genda akaraba asa nk'ari ibintu byinshi twajya turabandaniza ni ukuvuga yuko ijya discipline yavuga sinovuga ngo ubu twarasubiye inyuma twarasubiye inyuma mugabo ni disipurine ugenda ubandanya wubaka igihe cyose nduhagarare kuko byo kunyonora muri leta jewe natanguye kujya habona muri bya politike badushikiriza urumva ko byarenze urugero abantu koko umengo nta kindi kibazo gishinga atari kwigarura leta ngo gatwe kabo iyo ugiye kwigarura leta ngo gatwe kawe rero uri kurayica iyo wishe leta rero uri ko wica igihugu kuko byarenze igihugu gikeneye kugira ngo cikingire kumengo byagiye nkakamitswe n'ingoma je ndibuka igihe nari umukuru w'igihugu naragiye mu gihugu cy'u rwanda turaganira n'abakirongoye bari nabo nyine bari mu bitoroshe kuko urabona hari haheze umwaka mu magana hari mirongo na gatanu rijya aho nyabwoko ryatwaye abatutsi ribaye bariko barasanasana igihugu hanyuma je twaravuganye tureberanya yuko ibihugu bimaze gutekana tworaba ingene tumenya neza ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi wacu Simoni Ntaryamira yapfuye kuko yapfiriye hejuru y'ubutaha bw'u Rwanda mbere n'ibisigarira byiwe twabikuye ku gataka k'u Rwanda ivyo twari twavyumvikanye mugabo urabona yarimwe mu ndege imwe haravuzwe byinshi mugabo ubu ugiye kuraba urabona yuko hasa n'uko umengo ibyo o ntibikivugwa cyane rwose aha rero ku gihugu cy'u Burundi hari ikibazo mbega ko siporo ntaryamira ataco yagirizwa kandi ataco yagirizwa gushika ubu naho hoba ingorane ko bari bari kumwe two bitandukanya gute mm-hmm. two bitandukanya gute aha rero niho nibaza yuko mbere ni byiza ndagenda bishime murakoze no kuza mbere kumbaza nagira nshime yuko muri ino minsi hariho ibimenyetso byerekana yuko imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda iri ugiye kuraba rugero rugendo nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u rwanda yagize ngaha mu burundi uri kuraraba mbere no mu bimenyeshamakuru nyine ingene muvuga amakuru yo mu rwanda nararavye ejo bundi kuri televiziyo y'uburundi nsanga hariko haravuga ihayani umuntu yariko aragira ihayanishwa vy'ivyiwe publicite eh, urabona ejo bundi harabaye abaserukiye umugambwe uriko ubutegetsi ngaha mu burundi snedfdd mu ikoraniro kaminuza ry'umugambi fpr mu rwanda ni vyiza cane harabonetse n'amafoto mbere iyo yagize publicité n'iya cyane rwose kandi ni byiza urumva rero ko turi ko turadagura imigenderanire ndibaza yuko byoba byiza byoba eh, byiza n'abaturongoye bagiye baraba ingene buvugana na bene wabo na bene wacu bo mu rwanda kuri icyo kibazo bakaraba ingene butandukanya ibishobora kuba byarabaje abanyarwanda kubera ndege n'iby'iwacu kugira ngo tumenye neza eh, uko twafata eh, ikibazo cya perezida ryamira kandi ga ntiyari wenyine yari kumwe n'abandi yari kumwe n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi jewe nzi neza cyane kubera ko twakuranye tugakorana Ciza Bernard na Simbizi Siriyake ari kuri leta y'u Burundi ari no kuri leta y'u Rwanda bitandukanya iby'u rwanda Burundi ku bakuru b'igihugu bacu aho ku bijyanye n'ubutungane umuntu niyo kwibaza none mbe uno munsi nk'uburundi bwo kwikora kuri sentari yiye kuko urumva eh, umukuru w'igihugu yagandaguriwe mu gihugu cy'u rwanda agatana hano mu burundi mbe uwo kwitura nka sentare mpuzamakungu hari ikosa ryo baririmo kenshi abantu barakunda guca ibibazo bya sentare mu rwego kuvuga sentare yuko ikibazo nk'icyo kigira uburyo bworoshe bworoherayo kugira ngo ishikire icyo abantu baba bipfuza jewe icyo nabona cokogwa cokogwa giciye mu buryo bw'imigenderanire diporomasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda bigaca mu bya politiki eh, bigaca muri diporomasi hariho ibintu byinshi byoshoboka bakabanza narivuze ntibakabanza bagategura neza nyine ntihagire ntihagire ugira ngo mbe ni kuki uyu agaruka nk'igice kiriya mwabivuganye neza murashobora gutura inzira irashe kugira murabe ingene mwoshimye si ugushimisha kugira mu gifaransa n'ibyo bita satisifera kugira ngo murage mwo kwishura ibibazo abo ntaryamira yasize bafise ni ukuvuga umukenyezi wiwe abana biwe abo twebwe abagenzi be bafise abo jewe perezida ntibantunganya nari mu mugambwe yari arimwo ndawurongoye nari umushyikiranganje ahubwo nari umukuru w'inamashinga amategeko icyo gihe nakurikiranye iby'urupfu rwiwe jewe mfise aho ruri kurumva ndiko ndagenda nduga kuri ivyo vuze igihugu gifise tukarondera inyishu duhana kandi idufasha kubaka kubaka ni ukuvuga urumva yuko mwabanje ngaho mukahanoganza neza mu bya diplomasi izindi nzira zikurikira zoroha ariko ugiye ugiye ngo nshinja mu by'ubutungane ngo ngiye kurasendariye ni ukwitwaramwo sinzi ko byokoroha na gatonya uyu munsi ego perezida silivesire ntibantunganya nk'inararibonye ino myaka mirongo ibiri n'icyenda irangiye kandi abarundi bari mu bukene budasanzwe aho ibiciro by'ibyankenerwa byadutse ku rugero runini mbemwe nk'inararibonye muri politiki y'u Burundi n'igiki mubona cokogwa nyarige hari n'abavuga ati no muri yambarwo ibiciro ntibyigeze bigera kuri runo rugero iyo uriko urondera umuti w'ikibazo ni ukuraba iyo gituruka iki kibazo cy'idugwa ry'ibiciro cyangwa incubukene uzokumvirize si ikibazo cy'uburundi gusa uyu munsi ni ikibazo cy'isi yose ejo bundi ugiye ukaraba n'ibiharuro hari aho usanga mbere n'i buraya n'ahantu bakubwira bati ibiciro byaraduze gushyira ku bice cumi na bingahe ku ijana bigaca bituma haba ingorane nyinshi ariko rero hari n'ingorane ziva mbere zishobora kuba kandi no kubwira ikirere kimeze nk'ubu uburundi dugushimira imana muri kano karere hari ibihugu byinshi imvura bibaza bataronka imvura bikwiye genda mu gihugu cya kenya ubaze genda mu gihugu cya tanzania ubaze hamwe hamwe genda n'ahandi hari ingorane ivyo navyo nyene bikaza bishobora gutera ingorane hakaza rero n'ikindi kibazo ikiro gisa kiri eh, kuri icyo ni ukwita, uruhara rw'abantu twebwe nyine ubwacu nk'abantu usanga bakoresha nabi iby'itunga ry'igihugu canke nk'abantu usanga eh, nk'ibintu tutarima neza kugira ngo twimbure kubera ubube gito bw'abarongoye abandi mu by'uburimyi ibyo byose rero ni iby'ukuraba hambwa heza rero ukabona ingene uhagarara ufatiye kuri izo ngorane ziba zihari hmm. ugiye gufatira kuri kimwe gusa uri kurahenda abantu ukabashira mu nzira atariyo twebwe rero mu Burundi ndibaza yuko turabye neza ibintu turashobora guhangana navyo ni ukubishiramo ishaka kuko nk'uko bivuze hariho igihe naho twari mu ngorane zikomeye ibyo bintu tutabibona jewe n'ukuri Eh, narabaye mu ntwaro eh, muri leta kuva icyenda na gatatu gushyika icyenda na gatandatu ibyo bibazo ntibyari bikomeye cyane byagiye gukomera cyane ngaha aho inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwagizwe na majoro petero buyoya mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu bafatira ingingo uburundi kugarira ivomo niko novuga eh, hamwe wasanga hari ibintu bidashobora kwinjira mu gihugu hari abantu badashobora kuva mu gihugu byaragize ingorane nko kuronka lisansi n'ibyo byaragize ingorane nko kuronka mbere ibidandazwa bimwe ibihe bimwe ngaho ejo bundi sinzi wabaje nkawe ndamwibutsa yuko byigeze no kuba mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu hari mu byagiye bikurikira byaho nyabwoko byagirwa abahutu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri hanyuma bari muri operasiyo militaire abasirikare eh, wasanga ari inzahabu uronse urumva urumva rero ingorane ziva kuri kwinshi cyo gituma mvuze rero nti ugiye kuraba mu gihe cya none tubishyemo gushaka inzego zikaja imbere abantu bagasigurirwa neza uko byifashe inzego zikumviriza abantu vuga se mvuga abarundi mvuga bene burundi zikabumviriza mu byo baba batanga nk'inyishu ndabona yuko ibyo bitwoshobora guhangana nabyo ego perezida silvestre ntibantunganya kino n’ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze diaspora mbe muri ibi twagarutse ko muri rusange ya disipurine eka n'ibi by'ibiciro mubona abo barundi baba hanze hari uruhara runini bogira eh, mu gusahiriza cyangwa mu gufasha bene wabo bari hano mu gihugu uburundi burakeneye ingufu z'umwana wabwo wose aho ari hose muvyo ashoboye ni ukugena wenyine yitunganya kugira ngo ashobore kugira ico aterera ugiye kuraba abarundi bari hanze diaspora yacu burya nayo nyene irakeneye disipurine kuko kenshi na kenshi urasanga mbere bari n'inyuma muri ibi vyerekeye nk'ibi tuvuga vy'amahoro n'ubumwe hagati y'abarundi bakagenda bavuga bavugira uburundi bavugira abarundi bigeze gutyo rero barashobora kuba gutanga intererano ikomeye cyane mu gutunganya iby'igihugu tubona ko ubu Burundi turavuga ngo turakeneye amafaranga y'agaciro nk'iyo ishobora kuba inzira y'uko mu Burundi hinjira amafaranga y'agaciro ni uguharura abarundi bari hanze uko bangana abo abenegihugu baho bari mu mahanga batanga interano ikomeye cyane mu guteza imbere ibihugu byabo mm-hmm. ntungaha mu burundi bazi yuko dushobora kubishikako ngo bene wacu b'abarundi ntibatera akamo bagire disipurine biyumve mukora abarundi gusa bimwe gukora abarundi ni ukuvuga ntihabe ikibatanya nk'uko uno munsi biri ni ukubivuga kuko uh, usanga hari impande zibiri none bunguka iki ndakwazi bunguka iki erega mu mahanga ndahavuga ndahazi je narabaye impunzi narabaye impunzi mu rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi n'icenda gushika inani na gatatu ejo bundi inyuma y'ibyabaye ngaha mu Burundi mu bibiri mirongo icenda na gatanu narabaye mu Bubiligi umwaka wose mbaye ndareka n'indi myaka rero wagenda nama ngenda ntembera n'ibiki nta kintu burya kinezera nk'uko uri mu mahanga ubwo ugira uti nzokwitahira iwacu uko nshaka uko nipfuza nta kintu kibabaza nko kumengo uraziritswe ntushobore kuja mu gihugu cawe kandi ahanagira ntera kamu cane cane abarundi bagira bati ni ndongozi bamenye bamenye hari ikintu navuze gikore nongera nsubiremo ndagisubiremo mu gifaransa un bon leader c'est celui qui sait manger ses douleurs pour générer le kumbure mu kirundi babyumve neza uwabare bwiwe akaburenza eh, kuru akaburenza ku rw'amazi kugira ngo ashobore kubyara ibinezereza abavugira Eh, muri ntuze muri mu buhinde eh, usanga ari abantu itunga ry'abagira ati narashikiriye ari ya neza bashikije ku gihugu cyabo kwari ukwigura abandi kwari ukwigura abandi mm. erega niba geno ngaho iwacu ndadaye yashize iki perezida silvestre ntibantunganya turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye kuri uno munsi hanyuma bifuriza na pasika nziza mm. uno munsi nagomba n'intumbero gato yishimikire ku bijyanye n'ubutungane mm-hmm. mwumvise icyo yakivuze ko nta mwumvise icyo umwuba wa ntanuba yakivuze ko mm. nukuri nosaba leta yacu y'uko yogushyira imbere ikintu kijyanye n'ubutungane mm mm-hmm kubera ubutungane butuma jewe rero nusaba yuko leta y'u rwanda yoshiramwo inguvu kugira ngo abarundi urya yarise barundi turonke ubutungane iyo umuntu w'umwubahwa ku rwego rw'umuperezida agandaguwe akaba akamizwe n'ingoma urumva ko ari ibintu biteye ubwoba cyane mm. ni ibintu kwiganda kurwanya perezida wacu nka ryambere mhm. perezida silivesire ntibantunganya ati ntihakore diporomasiya hagati ya bino bihugu bibiri ni kimwe mu byotuma kumbure Eh, haba ukumvikana hagati y'ibihugu bibiri ariko ngo ntibiruke cyane mu by'ubutungane icyo wowe ukivuga ko iki icyo cya diporomasi yabiciye muri diporomasi jewe ibindi ko ndashikiriza n'imyitozo mm, mm, mm. ariko abo bari bo bazi inzira cyangwa nabo inzira yobishika gusumba iyindi mm-hmm. ico twifuza gusa nuko bogira kugwa kugira ngo ino dosiye ive mu nzira mm. haba mu butungane haba mu nzira ya diplomasi gusha abarundi tugatunganirizwa imiryango igashumbushwa n'igihugu kikanashumbushwa imiryango igashumbushwa n'igihugu cyane hmm. rwose yewe hmm. ikindi amakenga ni uko iyumvira imyaka mirongo icyenda irarumanye mirongo ibiri n'icyenda mirongo ibiri n'icyenda muraduka hmm. kuva icyo gihe tumaze kuronka abaperezida benshi baciye ku butegetsi mu burundi umugambi kuva iyo dosiye ikiri ahantu ijyamitswe atari umwe arayifundura ngo ayikurikirane ayishikane ku musozi hmm. icyo nicyo kinteye amakenga ku kino munsi rero ndibaza yuko yego nk'abarundi turafise ibindi bintu biduhanze bifitiye akamaro wanashaka ngira ngo gusumba ibiti ko turiruka inyuma oya n'ukuri ntira ihari ntiri hose cyane cyane ndiko ndavuga mu bantu bamwe bamwe baba bajejwe inzego baba bajejwe gutunganiriza abarundi mm. mwabigarutse ko muravuga ati n'umukuru w'igihugu yaba yabivuze yuko hariho abitwara nabi n'ibyo abiri no guta n'umushahara wiwe n'ibikorwa by'amaboko yiwe hanyuma umurundi wese atungwe n'ivyiwe ivy'igihugu ariho n'umuba yigeze kubivuga ati ivy'igihugu ni ivy'igihugu hmm. ivy'igihugu bije mu nyungu rusange vyubaka amabarabara vyubaka amashuri vyubaka amavuriro nk'ubu jewe ndimo amafoto acana acanako y'abana biga bicaye ku mabuye hmm. yego Mhm. ariko tugaruke kandi kuri disipurine eh, perezida Silvestre ntibantunganye yagarutse ati kuko twaramubajije tukino n'ikiganiro cya diaspora cy'abarundi bari hanze ati nabone barangwe na discipline kuko nk'uko yabyivugiye mu majambo yiwe arabona yuko hariho hakiri hamwe hamwe ngo hari ibintu bitagenda neza haba mu ndongozi imbere yagiye anahanura atera akagawe indongozi zimwe zimwe urumva rero turakeneye guhindura turakeneye guhinduka bwa butumwa na abo mu burundu kugira ngo natwe mbere tubere akarorero abo twasize mu gihugu hmm. tunywane dukorane ibikorwa by'iterambere hmm. dutegere ku mugozi umwe ibi ntibyadushikira iwacu twebwe twitwa ko turi mu bihugu biteye imbere hmm. twitwa yuko turi turi expose ku bintu by'iterambere urwego rwo hejuru ibi ntibyashika twebwe tukabishobora bizotworohera kuba twovyigisha bene wacu bari mu gihugu twonywa twofashwa mu kunywanisha bene wacu bari mu gihugu nabo bakatwigira ko tukaba akarorero mu kubaka ubwo burundi bwacu bwiza mu murindi w'iterambere kumwe twama tubivuga ubwo rero nabo ndabateye akamo bacu kukigira guhinduka guhinduka n'ikintu gikomeye kubera bifata courage cyane hmm. ukuri ingingo ikomeye ukavuga ati jewe ndahindutse bigafata kubanza kumenya yuko hariho ibyo ukora bitari neza bitagaragaza uko bikorwa mhm. umaze yego hmm. nagerageje gukurikirana ikiganiro nk'uko hmm. mugenzi wanjye ari muri otawa muri kanama babishikirije naho byagiye biracika nagiye ndumviriza bimwe bimwe hmm. eh, hagati aho mbanje abarundi bose umunsi mukuru wa eh, turamukirize n'uwubahwa umukuru w'igihugu serivisi ntibantunganya hanyuma nshira imbandaniriza ko ngenda kuko ndabona n'umwanya ubwo mm, uratureka ikiganiro yego mm. eh, twasaba yuko ku byerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu mm-hmm. eh, ntajyamira mm-hmm. kuko twihweje n'igihe igihe hafatwa umunsi bikonje mm-hmm. wo kumwibuka mm. nabagerageje gukurikirana hafi imbuga zose mu burundi ni hake baba barabishyizemo ishyaka ryo kugira nk'uko bisanzwe bikwiragizwa ku mbuga hirya no hino hmm. ikindi naco no mu burundi umengo ahubwo iyo hatanzwe akaruhuko twita konje usanga hmm. umengo baca bigira kwikorera ibindi umengo ni umuntu atigeze abaho kandi yaratwaye uburundi nubwo yagutwaye umwanya muto hmm, hafi amezi abiri yarabaye umukuru w'igihugu kandi hmm. agenda atanze n'akarorero keza tutegerezwa kugira indero twese disipurine hmm. aho turi icyo ni ikintu abantu baba baramubonye n'amaso bategerezwa kugendera ko imirage yadusigiye ikindi twasaba leta y’u y'uburundi ni uko yokwahwanya ikagira hakaba ubutungane abarundi bagashikirizwa ibyavuye muri urwo rubanza kuko ibyo byose umuntu iyo umukuru w'igihugu ni igiti kiturigwa mugabo iyo agize isanganya hariho n'abatabitahura hmm. mugabo hagati aho ntitwibagire yuko hariho n'abandi bagiye bajyanye abashikiranganje nabo hmm. nyine ntibibagirwe ni uko gusa ubutungane bwokurikizwa kuko indege iyo igize isanganya mu byo dusanzwe tumenyereye nk'abantu bafatira ingendo mhm. hariho asiranse ni ukuvuga none yoba yuriye indege itari idafise asiranse ku buryo gushika n'ubu ata kintu na kimwe coba kirakorwa hagati ya leta y'u Burundi cyangwa n'u Rwanda kandi mm ko amaze gutwara abakuru b'ibihugu batari bake inyuma yiwe harabuze n'umwe yoba yaravuze ati uyu muntu ivyo byose igihugu kivukanye u Rwanda twoshobora kubaza umuntu twaburiyeyo nabo bari bari kumwe ukuntu byagenze kugira ngo imitima y'abarundi bamwe bamwe ishobore kuruhuka ah, sinashoboye kubumva neza kubera muri iki gihe twaravangamwo n'ayandi majwi Eh, muri studio baturabire neza naringize nti uno oh, Silvestre ntibanunganya duhaye ikiganiro akaba yashikije uko namwe barundi bari hanze bo muri diaspora mwugendera discipline dufatiye kuri ibi bihugu biri ngaha mu bya burayi cyane muri aziya kanada na amerika hmm. ushobora gusanga hariho n'abo barundi batari no muri iyo diaspora hmm. icyo ni icya mbere icya kabiri hariho nk'abarundi usanga bafise iyindi diaspora iyo bita nyakuri mm. canke iyindi y'iyo nkoye mm. nk'ubu mu bisanzwe hariho diaspora zishika kuri zibiri zisanzwe nzi mm. nanje nkaba ndi umurundi atahagaze kandi no muri izo zibiri sindimwe urumva ndi umurundi ntibisigura ko na nk'uwo burundi igihugu canyibarutse oya ndagikunda mugabo mu gihe nabo nyine badashobora kwitunganya hagati yabo uko hamaze kuba zibiri ni ukuvuga ni bimwe nyine tuca tugaruka muri bya bindi umukuru w'igihugu nyakwigendera ntajyamira yashikiriza ko dutegereza kugira indero hagati yacu aho turi hose ku isi hmm. twategerezwa kunywana tukaba umuntu umwe mm-hmm. nk'uko abasogokuru babitwigishije tukagendera indero ndundi tugahuriza ko ku bibazo ibica nk'ibiriya mm-hmm. kiganiro cyacu n'iminota ishika kuri tatu ariko iyi tatu turashobora kwakira uwundi kumbure wa nyuma imbere yaho turangiza kino kiganiro nabonye ko ari placide muri eh, orange yego tuwukoreshe gutyo nyine mugabo ndamukize bo abo watuzinanye n'akabebe kamwe kamwe ariko kuvuka kamwe ukandamukiza hanyuma eh, ntace ku masonga ahubwo uce ku masonga uce ku masonga ariko mhm. eh, nje ku masonga nabyibagiye ntibantuwe namwumvirije rumva iyo umwuzana muri sitidiyo iyo umwuzana muri sitidiyo murazi ko ari ku akanya akanya ntikamukundiye nibyo natangiye nshikiriza imbere y'ikiganiro nawe jewe uzoca ijambo rimwe mubaze uti mbega reka kumbure kumbure ico ico kibazo reka tuze kukivugana inyuma ya mikoro hama mu kintu meze ndakimubarize ariko tugarutse kuri disipline nk'iragi twasigiwe na ntajyamira mwe murivuze kwige